հանդիպումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ու Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ։ Նյու Յորքում Էդվարդ Նալբանդյանը կհանդիպի մի շարք երկրների իր գործընկերների հետ։ Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմինե Ալեքսանյանն ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Ստեփանակերտի գրասենյակի ղեկավար Թոմաս Հալյեհին, ով ավարտում է իր առաքելությունն Արցախում։ Արմինա Ալեքսանյանը շնորհակալություն է հայտնել Թոմաս Հալյեհին իր պաշտոնավարման ընթացքում Արցախում իրականացված ծրագրերի համար։ Կողմերը կարևորել են Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի եւ Արցախի համապատասխան կառույցների միջև համագործակցության արկա մակարդակի պահպանումն ու հետագա զարգացումը։ Հայրենիաց պաշտպանի երիտասարդական թևի ներկայացուցիչները հերթական այցն են կատարել Զորամասեր պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Երեք տեղի ունեցավ Արցախի ազատամարտիկների միության հայրենյաց պաշտպան երիտասարդական կազմակերպության անդամների հերթական այցը պաշտպանության բանակի զորամասեր։ Այս անգամ այցի նպատակն էր երիտասարդների մասնակցությունը հրաձգության պարապմունքներին։ Թվով 40 աղջիկներ ու տղաներ կրակեցին AK-74 զենքով մինչև 250 մետր հեռավորության վրա։ Ամսվա ընթացքում նախաձեռնվող միջոցառումներից առանձնացնելով հրաձգությունը, կազմակերպության ղեկավար Հարութ Մնացականյանը կարևորում է երիտասարդների մարտական պատրաստվածության հարցը։ Հայնաց պաշտպան կազմակերպությունը իր ստեղծման ապայից սկսած մի կարևոր քաղաքականություն անդարի համար այն որ ցանկացած երիտասարդ պետք է ռազմականորեն պատասխանի իր հայրենիք ցանկացած բայի պաշտպանելով։ Իսկ իհարկե հայրենիք պաշտպանումը զենքը ձերքին եւ այդ տեսակետից մեր համար հրաձգության հետ կապված բոլոր միջոցառումները առաջնային տեղ են զբաղեցնում։ Հայնաց պաշտպան կազմակերպությունը բարբերաբար, այսինքն մոտորապես ամսական 1 հրաձգություն կազմակերպում է, որի ընթացքում եւ երիտասարդներ, որոնք դեռևս ծառայություն չեն անցել, եւ երիտասարդները, որ արդեն ծառայել են բանակում, կարողանում են մասնակցել։ Այդու նաեւ աղջիկներ, ինչի հակահարդեսը դուք այսօր եղաք։ Աղջիկները նույնպես բավականաչափ լավ դիաբետում են զենքին, սակայն բարձավոր միանգամից նման փորձառություն ունենալ չեն կարող եւ դրա համար այն որ հիմա միջոցառումները բարբերաբար են կազմակերպում, իրենց արդարացնում է։ Եվ այս ընթացքում արդեն հարյուրավոր հայ երիտասարդներ, որ չէին դիաբետում զենքին, արդեն դիաբետում են Աղջիկների ցուցաբերած արդյունքների մասին մանրամասնում է արդեն 2 տարի հայրենյաց պաշտպան երիտասարդական գազམ་ակերպության անդամ Անի Ասերյանը։ Նա վստահ է, որ ունենք երիտասարդների կայացած թիմ, որը պատրաստ է եւ ռազմական գիտելիքներով եւ միասնությամբ զինված կանգնել երկրի պաշտպանության դիրքերում։ Ունենք տղաներ եւ աղջիկներ, որոնք մեծ հաջողով եկան կրակելու։ Զենքը ընտրված էր AK-74 եւ 250 մետր տարածության վրա պետք է կրակեին։ Բավականին լավ արդյունքներ ցուցաբերեցին ունեցին թե տղաների եւ թե աղջիկները։ Ցանկալի է հատկապես մեր պատերազմական գոտում գտնվելու պատճառով ցանկալի է նմանօրինակ միջոցառումները թե հայրենյաց պաշտպանը եւ թե ընդհանրապես բոլոր երիտասարդները, թե աղջիկ, թե տղա ցանկալի է որպեսզի կարողանան ճիշտ իրապետել զենքին եւ կարողանան մարտի դաշտում ճիշտ կողմնորոշվել, որովհետեւ ինչքան էլ որ մենք չցանկանանք, ինչքան էլ որ մենք խաղաղասեր ազգ լինենք, այնուամենայնիվ այս հանգամանքները միշտ դարերի ընթացքում ստիպել են, որ թե կին, թե տղամարդ պետք է պատրաստ լինեն մարտի։ Իրոք ուրախալի փաստ է, որ աղջիկներն են հենց առաջինը ցանկանում, հենց աղջիկներն են չեն վախենում, ուզում են փորձել գրել, նորից գրակել, ինչու՞ չէ, մի քանի անգամ փորձել գրակել եւ ես շատ-շատ ուրախ եմ, որ այսօր ունենք կայացած թիմ, ունենք, որոնք թե այսօր թե վաղը միշտ պատրաստ են պետք եղած դեպքում պաշտպանել հայրենիքը եւ պաշտպանել ըստ արժանավունց, պաշտպանել առանց վախենալու եւ միջև վերջին շունչը։ Աննա Ղուկասյան, այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Վազգեն Աշենը Մարտունու շրջանի երիտասարդ ու աճող համայնքներից է։ Այն ձևավորվել է 2000 թվականին եւ այսօր ունի 312 բնակիչ։ Այստեղ մասամբողջվում են բնական գազից, կարգավորվել է փողոցային լուսավորությունը, բարվոք է բնակավայրն արտաքին աշխարհի հետ կապող ճանապարհը։ Գյուղապետ Անդրանիկ Բաբայանն իր երախտագիտությունը հայտնեց բարերար Արթուր Վարժապետյանին համայնքը մասնակիորեն տրանսպորտային միջոցով ապահովելու համար։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով վերաբնակեցվող գյուղը զերծ չէ հիմնախնդիրներից։ Չունենք մշակույթի շենք, չունենք մանկապարտեզ, որ այսօր կարևոր խնդիրներից մեկն է համարվում։ Ջրի խնդիրն է որոշում։ Անդրանիկ Բաբայանը ցավով նշեց, որ աշխատանքի փնտրտուքով երիտասարդների մի մասը ժամանակավոր թողնում է գյուղն ու մեկնում արտագնա աշխատանքի։ Խոսելով մարդկանց զբաղվածության մասին, համայնքի ղեկավարը նշեց. Բնակչությունը զբաղվում են մասնապահությամբ եւ շրջակա տարածքներում, որտեղ որ մշակում են թութունը եւ սող գրում են տեղ աշխատանք կատարում։ Այսինքն սուրիշների մոտ իրենք աշխատանք են կատարում։ Այսօր եթե մի փոքրիկ աշխատատեղ բացվի, թեկուս փոքրիկ արդյունաբերական աշխատատեղ, կարելի է բնակչությանը ապահովված աշխատանք Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ընթացիկ տարվա օգոստոսին նախորդ ամսվա համեմատ Արցախի սպառողական շուկայում արցանագրվել է 0.2%-ական գնանկում։ Այդ մասին ասել է Արցախի ազգային վիճակագրական ծառայության վճարային հաշվեկշռի արտաքին առևտրի եւ գների վիճակագրության բաժնի առաջատար տնտեսագետ Գոհար Խաչատրյանը։ Մանրամասնելով, որ նշված ժամանակահատվածում Պարենային ներառյալ ոգելից խմիչք եւ ծխախոտ ապրանքների գները նվազել են 0 2.7%-ով, իսկ ոչ բարենային ապրանքների գները եւ ծառայությունների սակագներն աճել են համապատասխան համապատասխանաբար 0.1 եւ 0.3%-ով։ Խոսելով ընթացիկ տարվա սպառողական գների մասին Գոհար Խաչատրյանը նշել է, որ օգոստոս ամսում անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 103.7%, այդ թվում բարենային ապրանքներինը ներառյալ ոգելից խմիչք եւ ծխախոտ 103.3%, ոչ բարենային ապրանքներինը 162%, ծառայությունների սակագներինը 101.8%։ Արցախի լրագրողների եւ փաստաբանների միություններին առաջիկայում կտրամադրվեն նոր ու հարմարավետ գրասենյակներ, որոնք ապահովված կլինեն անհրաժեշտ գույքով։ Փաստաբանների միության համար նախատեսված է 4 սենյակ եւ նիստերի դահլիճ, իսկ լրագրողների միության համար 3 սենյակ ներառյալ կոնֆերանս սրահ։ Ինչպես նշել է Արցախի լրագրողների միության նախագահ Կիմ Գաբրիելյանը, միությունն առ այսօր մշտական գրասենյակ չի ունեցել։ Իմ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում նախագահ Բակո Սահակյանին, ով անցած տարվա նոյեմբերին, երբ ընդունել էր Միության վարչության անդամներին, խոստացել էր լուծել գրասենյակի խնդիրը, ասել է Կիմ Գաբրիելյանը, հավելելով, որ մտադրություն կա նոր գրասենյակում հիմնել Արցախի մամուլի թանգարան։ Ըստ նրան անհրաժեշտ ցուցանմուշները, որոնք հիմնականում հավաքագրվել են Կաճար գիտական կենտրոնի ղեկավար Արցախի լրագրողների միության վարչության անդամ Մհեր Հարությունյանի կողմից, նշենք, որ գրասենյակների շինարարությունն իրականացվում է պետական միջոցներով։ Եթե Ադրբեջանի իշխանությունները շարունակեն նույն ոճով գործել, պատժամիջոցները կդառնան միակ համարժեք պատասխանը։ Ադրբեջանի ապակառուցողական քայլերի նման գնահատական է տվել Եվրոպական խորհրդարանի Եվրոպացի պահպանողականների եւ ռեֆորմիստների խմբի պատգամավոր Եվրախորհրդարանի արտաքին գործերով հանձնաժողովի անդամ Չարլզ Թանոկը, անդրադառնալով նաեւ եվրոպական կառույցների կողմից ակնկալվող պատասխան գործողություններին։ Ադրբեջանի խորհրդարանը փաստաթուղթ է ընդունել, որում մասնավորապես ասվում է, որ ադրբեջանցի պաշտոնյաների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու դեպքում նախարարների կաբինետը Եվրախորհրդարանի անդամների համար իր երկրի տարածք մուտքի արգելանք տնելու իրավունք է ստանում։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի Միացյալ Նահանգներ կատարած այսի առընչությամբ տեղի հայ համայնքը շնորհակալություն է հայտնել կաթոլիկ աշխարհի հոգևոր առաջնորդին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու համար։ Հայդատի ամերիկյան հանձնախմբի ղեկավար Արամ Համբարյանը հրապարակել է լուսանկար, որտեղ հանձնախմբի գրասենյակի վրա փակցված է պաստառ հետևյալ գրությամբ. Շնորհակալ ենք Ֆրանցիսկոս Պապ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու համար։ Համբարյանը հայտնել է նաև, որ Հռոմի Պապն այսօր աղոթք է մատուցելու Վաշինգտոնի Սուրբ Մաթեոս եկեղեցում։ Հայաստանը պատրաստ է ընդունել Սիրիայում մնացած բոլոր հայերին, եթե նման անհրաժեշտություն առաջանա։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Սփյուռքի նախարար Ռանուշ Հակոբյանը, ավելացնելով, որ այս պահի դրությամբ Սիրիայում 15-17 հազար հայ կա։ Եթե նրանք որոշեն Հայաստան գալ մեր պետությունը միջազգային կառույցների հայկական տարբեր կազմակերպությունների հետ համատեղ ջանքերի արդյունքում պետք է ամեն ինչ անի նրանց տեղավորելու համար։ Բնականաբար մենք չենք կարող հիմա նրանց բնակարաններով ապահովել, սակայն կարող ենք գտնել վարձով բնակարաններ, կարգավորել նաև տան վարձի խնդիրը, որ เป զի մարդիկ կարողանան դուրս գալ այդ կրակի օղակից, ընդգծել է նախարարը։ Վերջին 5 տարում Կանադայում բնակություն է հաստատել 500 սիրիահայ ընտանիք եւ 4000 իրաքահայ։ Հարյուրավոր այլ փախստականներ դեռ սպասում են իրենց դիմումների ընդունման գործընթացի ավարտին։ Այս մասին հայտնել է հայ-կանադական պահպանողական ընկերության փոխնախագահ Սևան Հաջինյանը։ Նրա խոսքով հայերը գաղթում են Կանադա հիմնականում այսպես կոչված հովանավորչական պայմանագրերի միջոցով, ինչը նշանակում է, որ որևէ կազմակերպություն, ընտանիքի անդամ կամ ծանոթ պայմանագրով պատասխանատվություն է ստանձնում իր վրա վերցնել փախստականի 1 տարվա կեցությունն այդ երկրում։ Կանադայում Սիրիայի եւ Իրաքի հայ փախստականներին աջակցություն են ցուցաբերում երեք հայկական կառույցներ՝ Հայ տունը Մոնրեալում, Հայ համայնքի կենտրոնը եւ Սուրբ Երորդություն եկեղեցին Տորոնտոյում։ Դրանք օգնում են կարիքավոր ընտանիքներին տուն վարձել, աշխատանք եւ երեխաների համար դպրոցներ գտնել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ապարգևատրել է 6 արտասահմանցիների բարեկամության հաստատման ու համագործակցության տնտեսական ու մշակութային կապերի զարգացման գործում մեծ ավանդի համար։ Վիետնամի, Ադրբեջանի, Ինդոնեզիայի եւ այլ երկրների քաղաքացիների թվում ապարգևատրվել է նաեւ JCA Հայաստանի ոսկերիչների ընկերության ղեկավար Գագիկ Աբ รา համյանը։ Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբ รา համյանի եղբայր Գագիկ Աբ รา համյանը ապարգևատրվել է բարեկամության մեդալով։ Հայ արիական տոնացույցով այսօր նախնյաց հիշատակի օրն է։ Այդ օրն արևածագին հայ արիները նշել են նախնյաց ավանդական տոնը։ Այս անգամ Արիադավան հայերն ու հեթանոս ազգայնականների համախմբումը սրբազան տոնի ցիսական արարողությունն անցկացրել են Արագացի հարավային գագաթին, ցիսական կրակը վառելով արևի ճառագայթների ջերմությամբ։ Հայ արիների մի խումբ էլ ցիսական արարողություն է կազմակերպել Երևանում, Տորքանգեղի արցանի մոտ։ Իդեմ Ստորքանգեղի եւ Հայկ Նահապետի փառաբանվել են մեր հսկա նախնիները, ովքեր աստվածամարտիկ էին եւ խոսում էին հայ աստվածների հետ։ Ի տարբերություն օրացուցային աշնան, որն սկսվում է սեպտեմբերի 1-ին, աստղագիտական աշունը կսկսվի այսօր Երևանի ժամանակով 12-ից 22-ին։ Արեգակը հյուսիսային կիսագնդից կանցնի հարավային կիսագունդ, ինչն էլ աստղագիտական աշնան սկիզբն է։ Այդ օրն կոչվում է աշնանային գիշերահավասարի օր, այսինքն գիշերվա եւ ցերեկվա տևողությունները հավասարվում են։ Խոսքն արեգակի հորիզոնից բարձր եւ ցածր գտնվելու տևողության մասին է, իսկ իրականում օրվա լուսավոր մասը դեռևս ավելի երկար կլինի, քանի որ գումարվում են նաեւ առավոտյան ու երեկոյան մթնշաղի ժամերը։ Եթե հյուսիսային կիսագնդում սկսվում է աշունը, ապա հարավայինում հակառակը սկսվում է գարունը եւ եղանակը գնալով տականում է։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն առանց ձեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հարավարևել անկամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 14-ից 18, ցերեկը 24-ից 29 աստիճան տաքություն։ հաղորդական ծրագիրն ավարտվեց